Evo, braćo i sestre, čusmo sada u Svetom Evanđelju po ko zna koji put fariseji, zlobni računđije božanstva, božanstva, oni koji s poljašnjim ispunjavanjem zapovesti misle da mogu dostići savršenstvo. Ko zna koji put, eto, Tedoše da gospoda uhvate u reči i posle lukavih pohvala i obmana da je istinit i da uči putu Božjem kako mu govoriše da bi ga pridobili, postaviše mu lukavo pitanje da li treba Česaru davati porez. Znavši da je gospod propovedao jedno drugo carstvo, carstvo koje nije od ovoga sveta, carstvo u večnosti, carstvo kome caruje Bog, a Bog je ljubav, pravda i milost. Ali ne shvatajući to, fariseji su se smućivali, slušavši da on uči o nekom drugom carstvu i uplašiše se da će im se uzeti vlast koju imaju. Stoga ga i kušaše da bi ga mogli osuditi. A on im pokaza tadašnji novac na kome je bio carev lik. I pošto oni odgovoriše da je novac, da je na novcu lik carev, tada im on reče premudro i božanski. Podajte dakle Česarevo, odnosno Carevo, Česaru i Božje Bogu. I ti isti fariseji koji su do tada lukavo gledali da ga uhvate, kaže, zadiviše se i ostavivši ga otidoše. Dakle, rekao je gospod ovo farisejima, ali to govori i nama. Ono što je Česarevo, podaj mu Česaru, a ono što je Božje, Bogu. Kako? Pitaćemo se mi. Najbolje se možemo naučiti kroz mnoštvo primjera, kroz mnoštvo naših svetitelja, koji zaista nadiđoše ovaj svet duhom svojim i sjediniše se s Bogom, koji su dakle i sami bili odgovorni u ovome svetu i svoje obaveze ispunjavali, nisu remetili poredak ustanovljeni ali srcem svojim su vazda vapili Bogu. Kako govorimo mi stalno u liturgiji, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Dakle, i mi smo Boži, Bog nas je stvorio i naše bližnje takođe. To stvar, stalno moramo imati na umu da dakle i svoje bližnje i sebe i sav svoj život predamo Bogu. Jer Bog je jedini koji nas može izbaviti od smrti, od greha i od đavola. I ni jedna nauka i nikakva moć svetska nije u stanju to učiniti koliko god da steknemo, svaki novi dan sve smo bliže i bliže grobu. I što više steknemo, što se više vežemo za to što smo stekli, teže će nam biti rastati se od toga. A još je gore što zajednicu s Bogom nećemo imati i onda nas čeka večna tama, večni mrak. A Česarevo Česaru i Boži Bogu dala je i svetiteljka koju danas slavimo, sveta mučenica Sira, rodom Persijanka i živela u toj neznabožačkoj zemlji. Čak je bila posvećena i za sveštenika Zoroastre, poklonika ognja. Persije vazda bilo mnogo mučenika i mnogo poštovaoca istinitog Boga. I car njihov Kir veliki, kome se u Svetom pismu govori sa velikim pohvalama, kome se gospod javio i rekao mu da jevreje koji su do tada bili u ropstvu, da ih pusti da se vrate i da grade hram istinitom Bogu. Jovan Damaskin u svojoj besedi u narođenje gospodnje piše o tome kako se drugom caru Kiru drugom javio kroz idole, kada je došao u idolište da se pokloni, da su idoli postali kao živi i da se javila Marija sa bogomladencem Hristom, predskazujući da će Bog postati čovek. I mnogo mučenika kroz prve vekove Ali bilo je tih nekih ljudi, kao što je u Izraelju bilo fariseja, koji su držali vlast u svojim rukama i koji su se svim silama trudili da je i zadrže, da spreče poštovanje istinitog Boga. Tako je bilo i sa premudrom sirom. Ona je, mada je podmalena učena poštovanju Zaratustre, osetila da njena duša nije ispunjena, da nešto nedostaje. Čuvši reč o Hristu, o Bogu koji je postao čovek radi našega spasenja, da bi nas učinio bogovima, da bi nas učinio besmrtnima. Ona se zapalila ljubavlju Hristovom, mada u prvo vreme nije smela da je javno ispovedi, bojeći se ne, da neće moći izdržati kaznu. Otišla je kod episkopa, ali i on se bojao i nije smeo da je krsti, budući da je bila kći poznatog plastelina persijskog. Bilo je dakle u Persiji tada dosta hrišćana, ali ona, budući čerka poznatog vlastelina i još posvećena u zoratrustičku religiju, nije smjela ni da pomisli da prijeđe Hristu. I neko vreme je poštovala Krista u srcu, a vršila sve te obrede ali sve više se oganj u njoj zapaljivao i ona više nije mogla da čuti. Pogotovo posle mnogih viđenja i jednog čudesnog isceljenja koje je doživela, premda još nije bila krštena. I mnoga je iskušenja prošla ostajući čvrsta, tvrda u veri. Jer ona nije ni pisala ništa, niti je šta propovedala, Ona je jednostavno imala čvrstu veru u naše gospoda. Gospodju je obdario mnogim darovima, te je čuda činila. A pred samu smrt, to jest na samom pogubljenju, iz obesti ne htedoše da je jednostavno poseku mačem, već da je udave žicom postavišu i posljednje iskušenje, jer kad je bila već u samrtnom ropcu, kad je već videla smrt pred očima, oni popustiše kanap i rekoše, ponudiše joj da se odrekne Krista i podarit će joj život. No, obuzeta blagodaću Božjom i željom pre da umre za Krista nego da živi daleko od njega, ona ostade verna i predade svoj život. I kao znamenje njene svetosti projavi se odmah nakon smrti, jer je baciše psima da je pojedu, no psije se i ne dotakoše. Te, kad je izbaciše napolje, nedirnutu je uzeše njeno telo i česno je pogreboše. Mnogo se o njoj i njenoj veličini ima reći, To ćemo ostaviti našem igumanu koji će sutra veče držati predavanje o njoj, pa radi vaše koristi bilo bi zaista dobro doći poslušati to. A mi, imajući nju, trudimo se i sami da podražavamo i svoju veru, da održimo i da se ne postidimo. Jer mnogo puta, svakog dana, pred nas se postavlja izbor Hoćemo li sa Hristom ili ćemo protiv njega? I mi onako lakomisleno puno puta idemo na pogrešnu stranu. Ostavljamo ono što je jedino važno i pravimo kompromise sa ovim svetom. A ovaj svet nam ništa dobro ne želi pre ili kasnije, pošto iscedi iz nas i posljednji atom blagodati, bacit će nas duhovnim psima, to jest demonima, na svu večnost. Zato pokažimo i mi hrabrost i stanimo nasuprot ovome svetu, pa i kada napravimo pogrešan izbor, osvestimo se i opet pripadnimo Hristu, Hristos će nas primiti, pa makar i pred sam kraj života, sve nas koji smo krštenjem zapečaćeni. Nama je bar ovde data mogućnost, makoliko da ima lukavstva demonskih, ipak imamo slobodu i možemo. A tamo, u nekadašnjoj Persiji, u sadašnjem Iranu, situacija je i sada takva Pa i sada ima takvih sličnih siri. Mnogo tajnih hrišćana, bilo ih i kroz svu istoriju. I u Turskoj, a evo i sada u današnjem Iranu, pa i mi imamo kontakt sa jednim bratom koji je zapalio se ljubavlju Kristovom i upravo u pravoslavlju našao istinu i život. Međutim, nemavši kontakta sa pravoslavnim sveštenikom, primio je tajno krštenje u jermenskoj crkvi, ali i dalje traži da stupi u kontakt sa pravoslavljem, da se zapečati istinitom verom. U početku se bojao da bilo kome i bilo šta kaže, jedino su mu roditelji znali da se krstio, Ali sada zadnji put izjavio je da ga nije briga ni ako umre, jer on voli Hrista i neće se odreći njega. Dakle, trebamo i mi da se postidimo, mi koji imamo svete pretke, koji imamo toliko svedoka i kroz svu istoriju nas koje je vera pravoslavna i održala da smo to što jesmo, da smo danas tako mlaki. Ali eto, gospod priziva sviju strana, one koji ga ljube i daje im snage i blagodati. I imajući to na umu, trudimo se, dakle, to još jednom, nećemo nikad ni prestati da pozivamo i sebe same i vas sve da ostanemo čvrsti u našoj veri, pogotovo u teškim danima iskušenja koja dolaze. Jer će Gospod dati snage da se izdrži do kraja i nakon smrti koja nas sve čeka, primit će nas u svoje naručje, da budemo sa njim u večnosti, u carstvu Božijem, carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.